62. pitanje. Da li je dozvoljeno sa šarijatskog pogleda ženi da studira psihologiju i poslije toga da radi kao psiholog, a napominjem da bi taj rad bio sa djecom ili sa mentalno poremećenim? Bismillahirrahmanirrahim. Jest, može da budi kao psihijator. Jel nama treba doktorica koje će biti, koje će postupiti prema naša žena, naša čerke i šta ja znam. Nek postupi prema djeca, ali prema muškarac, odnosno ludi muškarac, razumiješ, to je tema koja je treba biti obrezna. Zašto? Jel, pitanja ludost, razumijeti, ima neke koje pola pola. Ima koje četvrtina, četvrtina od glava odšla, a ima još ostalo kod njega. Pa kako šta ćemo sad, razumijeti? i mora kad postupi doktorista prema taj, taj čovjek da, da, da, da spava ispred noj, da malo zažmjeri, pa maštira, pa šta ja znam, jer se bojim oko toga. Pa hoću da kažem, nek postupi prema djeca, razumijeti, nek budi oprezna, razumijeti, ako nema samo ona koji može kao doktorica koji će postupi prema tome i nema muškarac, razumijem, koji pa to je nužda, a ne smije biti sama i nek bude sve kako propis islama. Razumijete, kad nema nikog. Allah najbolje zna.